ndabona mukijembe mwese nuko mumviriza hadiyo isanganiro kaze muri makuru yo kuri uno wa gatanu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibimenyesha makuru bigiye kuronswa amafaranga ya baba miliyaridi zibiri z'amarundi mu kiringo cy'amezi 18 akazotangwa n'ubuserukizi bw'ubufaransa mu mugambi wo gushigikira igisata cyo kumenyesha amakuru umugambi ukaba watangujwe kuri uyu wa gatanu ukuduza agahembo ku banywanyi b'ishyirahamwe ritekanya kazoza inesese ni umwe mu migambi ine iryo shyirahamwe rigiye kwihutira ibyo bigashyikirizwa n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe general major emmanuel miburo muraza kumva n'icyo inama nshinganje yapfunditse ku bijyanye uyu mugambi mu ntara ya bujumbura abanyagihugu bo muri komine nyabiraba bashikiriza ko barajwe ishinga tuyahere mu gisata c'ubutungane abanyagihugu mu ntara ya Gitega baridoga ko igiturire ari cinshi mu masentare makuru iyo ntara abishikirije kuri uyu wa kane Gitega mu kiganiro n'umushikiranganje w'ubutungane n'abayobozi bakuru muri ubwo bushikiranganje abacamanza bose mu ntara ya Gitega hamwe n'abajejwe intwaro umushikiranganje w'ubutungane akaba yamenyesheje ko ubu umucamanza azofatwa azohanwa ku gatwe kiwe inkuru tubaza Arthur Kabab Kabushi abanyagihugu bo mu makomini atandukanye agize intara ya gitega bagarutse ahanini ku giturire gikoreshwa guhera muri sentare nkuru nk'uko uyu mufasoni yabivuze akamaramaza hariho nk'imanza iyo bariko barazica bakaza ku matongo bakagendura bakavuga bati urubanza turarutandukanije nimusangire ko urugo rwa sogokuru na sogokuru zamurusangiye nimusangire mwese uwo muntu agaca akengera wa wundi baburana agaca agunguruza igitega akamara amaze ko atabonye muri sentare y'igitega aha rero agushikanye ngaho igitega urabona uri mukene agatike nakuca ingero wewe uritabye urumva mu gacimbiri waramutsinze ku mutumba waramutsinze muri sentare y'intango yavuze ati nimusangire kubera rero duse amahera agacaza aha muri gitega none ga none aha igitega niho tuza turatsindirwa paul ndizigiye umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane ajejwe abakozi yavuze ko umuti ari uguhana abacamanza bajya ibiturire intamba ni ukudahana abacamanza hariho gutinya kuvuga abacamanza badatumuye kandi uko gutinya cyane cyane kugakogwa n'abarongoye abandi mu buzi umushikiranganje w'ubutungane domina abanyahimbona akaba yamenyesheje ko uzofatwa azokurikiranwa ku gatwe kiwe ubu u responsabilité individuelle et personnelle haba muri sentare y'intango ugaca urubanza hakagira uwuvuga ko yarenganijwe nawe atari abantu abanduka hagafatwa ikopi gasomwa akabonekana ko hagiye uburiganya izohanwa umviriza namwe baburanye mwitonde uwuzoza kuca abikorera ko gonaka ngo ngo ndamurege ngo abone ishano tugasanga nawe wowe uzoca utanga amande mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu hagiye gushigwa inzego mu makomine yose zizofasha kugira ntihagire abazosubira kuja bujumbura bafise ibibazo arituruka ava bushigitega radiyo isanganiro urakoze Arthur kababushi mu gisata cy'intwaro ibereye abanyagihugu muri komine nyabiraba intara ya bujumbura bararajwe ishinga n'isoko ya kijambere muri komine imaze imyaka irenga itanu itarahera kubakwa hamwe bakidogera hamwe n'imyifato ya musitanteri bagiriza gusesagura amatungo rusange mu kiganiro buramatari w'intara ya bujumbura yagirishije abanyagihugu b'inyabiraba kuri wa gatatu umusanteri wa nyabiraba ferdinand simbananiye aramirira kure ibyo yagirizwa akanasigura ko isoko yacerejwe n'uwatsindiye kuyubaka edini bel n'ibigira turatangazwa n'ukuntu musitanteri ubwiye ashobora abo banyagihugu b'inyabiraba baragaruka ahanini ku isoko ya nyabiraba hamwe n'inyubakwa y'ishuri y'imyuga biguma bitorezwa amafaranga mu mihana no ku mashuri kandi ku bw'abo banyagihugu zitava aho ziri jean batiste nimubona ati sinumva ukuntu natojwe amafaranga y'ikibanza ku isoko itarahera ariko gusaba ko yasubizwa hariko n'indishi ndi mu bantu barishe Eh, muri ibyo bibanza ngira twavuga bya nyuma by'ibihumbi amajana atanu atanu bisaba eh, utwo duhera tw'iwanje ndetse hariko n'indishyi y'akababaro ikindi gitangaza abanyagihugu ni itangwa ry'amatongo ya leta bavuga ko bikorwa na musitanteri wa komine nyabiraba donasiyo nzambimana yibaza ububasha musitanteri wa nyabiraba afise aho bugarukira turatangazwa n'ukuntu musitanteri ubwiwe ashobora kwiha ububasha bwo gutanga itongo rya leta agashobora kurigabira umuntu ngo ndakugabiye ni mbega ni nyakubahwa umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji cyangwa ubuserukizi bw'intwaro mu ntara bushobora kuba bwaramuha ubwo bubasha ferdinanse bananiye aramutswa komine ya nyabiraba abona ko abo banyagihugu bamubeshera ku bijyanye n'isoko avuga ko yari yatsindiye iryo soko atashoboye guheza icyo gikorwa ari nako kugiha uwundi ahabwa ikiringo cy'amezi atatu twararonse uwundi ashobora kuba isoko kandi kuva ku munsi wa mbere uwo muntu yaratanguye yarashyitse kuri shantiye ibindi bibazo bigaruka cyane biraba ni imanza z'amatongo zidindira abenshi mbere bakemeza ko bituye umushikiranganje w'ubutungane isa isanganiro inama isumba ingimba ano makuru arabandanya kuduza agahembo ku banywanyi bishirahamwe ritekanya kazoze NSS ni umwe mu migambi ine amafaranga yababa miliyaridi zibiri y'amarundi mu kiringo cumi nane niyo buserukizi bw'ubufaransa bugiye gufashisha ibimenyeshamakuru mu mugambi wayo wo gushyigikira igisata cyo kumenyesha amakuru bivugwa n'userukira ico gihugu mu Burundi kuri uyu wa gatanu igihe hatanguzwa uwo mugambi umushikiranganje rero gutuma tumana ko amakuru habona ko umugambi uje hageze kuko buryo leta yatanga mu gisata butari bukwiye isanganiro isanganiro iradiduhuza makuru arabandanya inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya Afrika bakoraniye i Bruxelles mu Bubirigi bihoje kuri wa kane uburyo bwo kugarukana uburyo bukomeza imigenderanire ihuza imiryango y'ubumwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afrika abarongozi bicaritswe no gutunganya imigambi ishoboka mu gufashiniriza hamwe mu bisata bitandukanye uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI Charles Michael Gabriel arongoye inama mpanuzwa jambo y'umuryango w'umwe bwa buraya amwisha ko ikigega mpuzamakungu FMI citeguriye gutanga imiliyaridi zirenga amajana abiri na mirongo ibiri na rimwe z'amanyaburaya mu myaka itatu iza mu ntumbero yo kugabanya uburemere bw'ikiza cugarije isi nayo ubumwe bwa buraya ngo bwemera imiliyaridi ijana na mirongo itanu z'amanyaburaya azofasha mu bijyanye n'imitahe tugaruke kuri ya nkuru ukuduza agahembo ku banywanyi b'ishyirahamwe ritekanye akazoza inesesi ni umwe mu migambi ine iryo shyirahamwe rigiye kwihutira nk'uko umuyobozi mukuru waryo abimenyesha general major emmanuel miburo aranahakana amakuru avuga ko abakozi b'iryo shyirahamwe bahembwa menshi gusumbya abanywanyi basanzwe bakotiza tumumvirize imigambi mikuru dufise eh, mu byo mu gifaransa bita Perspective d'avenir mpaba dabishyira mu migwi imwe umugambi wa mbere ni ukwinjiza abanywanyi ibyigwa bya eh, nyuma byakozwe neza byerekanye eh, ku gitigiri cy'abategerezwa gukingirwa n'abakingirwa giheruka nicyo mu bihumbi bibiri na cumi cumi na rimwe cyerekanye yuko abakingirwa bari munsi ya batanu ku ijana ibihugu biteye imbere e, usanga ari ijana ku ijana nk'ibihugu by'iburaya biteye imbere biriya byinshi bya aziya nabyo biriko biratera imbere ugasanga ari nka mirongo umunani ku ijana yego murumva rero igihugu cy'u Burundi kandi si cy'u Burundi gusa kuko n'ibihugu bya afurika byinshi usanga bakiri kuri urwo rugezo ibyo rero bica bisigura yuko haracariho e, abakozi benshi bigikeneye ko binjizwa muri inesesi niyo mpamvu rero uwo niwo mugambi wa mbere e, kandi dushyiramo ingufu nyinshi e, kandi rero na leta ifatiye kuri ibi by'uko abakozi bokingirwa neza baratwemereye ko bazodufasha no muri icyo gikorwa kugira abo bose bategereza gukingirwa bakingirwa umugambi wa kabiri byarabonetse hano twari dusanzwe tubibona kandi na wa mugwi w'abahinga uri kuriga e, kungene e, ibyo gukingira no gutekaniza akazoza abakozi byotunganywa neza e, warerekanye yuko ibintu byo kwegeranya amakotizasiyo e, muri inesesi bidahagaze neza e, icya gatatu nashaka kuvuga inesesi iremerewe kubyaza niwo wundi mugambi eh, uhari kandi ahajya tukaba tunarimye cyane eh, kuko aha nta n'ibindi byigwa tuzongera gukora sinubwa ko ari n'ingufu nyinshi kuko bifatiye kuri bya ngingo y'umukuru w'igihugu hariho umugwi w'abizi ibice tuzokora tuzoshyira mu ngiro ibyizwe hanyuma agahembo k'abanywanyi nako gace kagenda neza gace gatera imbere General Major Emmanuel Miburo harongoye ishiramwe Ineses amenyesha ko uko umwaka utashe iryo shiramwe risohora imiliyaridi zirenga 40 z'amafaranga y'amarundi biciye mu gahembo pension n'ibindi bikorwa rikorera abanywanyi baryo n'ubunyene dusubiye tumukurikira ico kintu eh, kirakunda kuvugwa ariko sico na gatoya eh, n'abantu baza baravuga Eh, batabanje eh, kuraba eh, nk'ubu twasanze aho leta ivuze ati reka tugire akigoro ko kuduza agashara k'abakozi ibi bariko baragira bya politike salariale byatumye n'abakozi ba leta kumwe n'abarimu canke n'abandi bakozi basanzwe twahora tuzi bahembwa make baca bahembwa hejuru y'abakozi ba NSS icyo nibaza ko ari ibiharuro n'uwoza yo biraba icigwa cyerekanye carerekanye ati hariho mbere n'abakozi ba inesese bagiye eh, batishuye uduhera bari barabagurije eh, tugera ku miliyoni amajana atatu eh, na mirongo irindwi n'icyenda icyo ndakivuze konya murabye ku mahera turiha ayo naho yoba arimwo murabona namwe ko atari byo byotuma agahembo kaduka ariko abantu bamwe bayifata ukonya kandi ibyo naho mwoza kuraba iyo mishahara amahera bahembwa nayo dukoresha mu kuriha amapansiyo yego naho wovuga ati reka e, navuze ko dusanzwe turi munsi y'abandi reka twongere tunagabanureho nta na kimwe byofasha kuko amahera dukoresha mu guhemba amapansiyo ni menshi imiliyaridi mirongo ine ku mwaka tukivuga n'ibyo nyine abakukuruke mu kazi ka leta ngo bagiye kuronswa mu minsi iri imbere agahembo k'abageze mu zabukuru indemnité de pension mu gifaransa kangana n'umushahara bahembwe mu kwezi kwa nyuma k'umwaka bakukurukiyemo ibyo byaremejwe n'inama nshikiranganje kuri uyu wa gatatu niko bivugwa n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntawugwamiye yamenyesheje ko umukozi wa leta yifuza gukukuruka hategerezwa kuba gusigarira imyaka itanu y'akazi kandi ko abamaze imyaka cumi n'itanu y'akazi canke irenga kurikira Prosper naho gwamiye akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta kubera ko ingingo zo mu gitabo c'amategeko agenga gukingira no gutegekaniriza kazoza bene mu Burundi zijanye n'ingene haharugwa uko pansiyo y'ubusaza ingana zitagihuye n'ibyasubiwemo mu gisata cyo gukingira no gutekaniza akazoza abenegihugu ku gice cerekeye ipansiyo yo gukukuruka harategerezwa kuba amategeko mashasha atuma amashirahamwe yo gukingira no gutekaniza akazoza abenegihugu ashyira mu ngiro iyo ngingo inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira pansiyo y'umukukuruka izongana n'umushahara wa nyuma wo ku kwezi yari ageze ko ugukukuruka imyaka itarakwira bisabwa iyo umuntu ashigaje nibura ibura imyaka itanu ngo akukuruke kandi yamaze imyaka ishika cumi n'itanu mu kazi iharugwa rya pansiyo ritegerezwa kuba rimwe kuri bose iharugwa hafatiwe ku mushahara w'ibanze kuko iharuwe ku mushahara wose atakivuye ko umushahara nyezina umukozi aronka woca ugabanuka ivyo navyo bikaba vyoca bija kubiri kandi n'icyo leta yashaka gushika ko ubusabye gukukuruka hataragera kubera umuntu akiswe n'amagara kandi bikerekanwa neza n’abafitiye ububasha azovyemererwa ariko ku zindi mvo z'umuntu bwite umukoresha niwe azovyihweza aravye inyungu z'akazi agashobora kuvyanka uwukukurutse imyaka itarakwira aca atangura kuronka pansiyo yiwe kiretse iyo aciye aja gukorera umushahara ahandi kugira ngo uwo mugambi wa leta ushobore kubandanya gutunganya inyuma y'ikiringo cy'imyaka cumi leta izotora hagati yo kuduza amahera yahora iziganiriza umukozi canke ishireho buke ikiga kizoshigikira uwo mugambi inyuma y'ico kiringo Ano makuru warabandanya ibarabara rya mutakura rica hitwa kuri Sodeko ryarononekaye cyane ku buryo ritagihita neza ibisaba abarikoresha kuzunguruka kujya kanyone kandi baja ku mutakura bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje ivyuma bemeza ko ivyuma byabo byononekara cyane bikabicira akazi bagasaba ko hokogwa Audrey Akimana Iryo barabara rigizwe n'ibinogo intambwe ku yindi kuva ku isoko ya kotebu gushika ahitwa kwa komine ukubisukanya kw'imiduga n'ibindi vyuma vyunguruza abantu n'ibintu ni ngorane bamwe mu bakoresha iryo barabara bababazwa n'ivyuma vyabo vyononekara dore dorane nyinshi tuva muri vila tuzaranye mwiri barabara rya mutakura duca hariya kure rya kanyoni nimba ari abantu tuzana bisaba ko tubongera kw'ibere tukabazimba tugiye mu carama biratugora rero tukiricamo duca aho kuri hope bikabatwara muri vila kuko urugendo rutubera kure kandi imodoka zacu zarononekaye twamaze gukoresha sipasiyo twamaze gukoresha amapine yaraheze n'amasanganya arashobora kuhabera kubera urashobora gukatira ikinogo ugasanga uwundi nawe yakwitayemo kubera umuntu wese arondera hacyo hameze neza ikindi nacyo n'ibyuma byacu birahamererwa nabi haciye kabiri gatatu icyuma cyari cyugaye neza usanga cyaregeye hambavu y’ibyuma vyononekara abunguruza abantu ngo babana nabi n'abiyunguruza kubw'iryo barabara rigendeka nabi urabona duhereye kuri kotebu ryaraheze gushika urenze mu kinama hariya zacaramaho hose ingorane duhura nazo uratwara icuma uri kuranyonga kagenda kirajegera ugasanga muriko murashwana n'umukiriya kubera ukuntu uri kugenda uca mu binogo ariko ku kumvo ziba zitatuvuye ko basaba ko iryo barabara ryokogwa uraca ugacana ayandi mu bidukikije itosekara ry'amazi akajamwo ubumara bwonona amagara y'abantu canke ugukama burundu ni mu ngaruka zishika mu gihe burere bujaga budakingiwe neza bigasigurwa na Felician Yoboke umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije no kubungabunga amazi mu shikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije uyo muyobozi yibutsa ko burere bujaga aho buri hose bwo gukira leta kandi ko bubwirizwa gukingirwa ridigahimbara muri bucana yandi heruka umuyobozi mukuru ajijwe ibidukikije no kubungabunga amazi yabasiguriye ibiranga ahari uburere bujaga hamwe n'akamaro kabwo muri bucana yandi y'uyu munsi Felicien Niyoboka asigura ko mu gihe ubwo burere bujaga budakingiwe neza amazi aratosekara akajamwo ubumara ibishobora konona ibidukikije n'umuntu adasigaye inyuma bwa mbere ni uko ubwo burere bujaga igihe budakingiwe ingaruka ya mbere tubanze tuyifate mu gihe ayo mazi yoba ahari agumyeho bukaba budakingiwe dufate nk'ubucafu buva mu mahinguriro bukaba butemba buja muri ubwo burere bujaga eh, canke naho imicafu usanga baba begereye aho hantu hari uburere bujaga bakaba barahubatse amazu hanyuma bagaheza bagaca bakoresha nk'utuzu twa sugumwe tudatunganijwe neza hisunzwe ko hari ayo mazi ubucafu buraheza bukaja muri ayo mazi bugiye muri ayo mazi bugaheza bugashikira bya bigega by'amazi biri mu kuzimu twise mu rurimi rw'igifaransa na pefreatike maze amazi azobivamwo tuzohava tugenda kunywa hariya ku marusengo tukava dusanga tutakinywa y’amazi mazi aduha ubuzima ahubwo twanyoye amazi adutera indwara twanyoye amazi harimwo ubumara bigaheza rero bikatugirira ingaruka mbi haba kuri twebwe abantu haba no ku bindi bidukikije byaba ibi bitungwa bitandukanye bigenda bikayanywa ndetse mbere niyo twayavomereje ibiterwa urumva harimo ubwo bumara tuzohava tubisanga no mu myimbu tuzohava twimbura icyo gihe rero ni igihe ayo mazi ko nabivuze aba atatewe cyane ku buryo akama ugira kabiri ni ukuyatera ayo mazi ahari tukahasubiza n'ayandi ndetse mbere ugasanga twaciye imivo iva ngaho hantu eh, turiko turarondera ku isi ica yumuka hari abaca biyumvira yuko boca baharima cyane bakahashinga amazu ivyo rero birashobora gutuma ayo mazi akama akamye rero murabona yuko ko bukeye ko bwije niko abantu bagurirana ya mazi kumbure bahora ko mu kunywa bakayabahebura urumva igikurikirana urupfa abantu rero babwirizwa kumenya ko uburere bujaga aho bubonetse hose bwigukira leta naho hoba ari mu matongo yabo icya mbere twababwira ni uko bumenya yuko bujya burere bujaga naho bwoba n'uburere bukingiwe ni uburere bwo gukingirwa bwo kubaha bwo kutegereza cyane imirimo twaba turiko turakora kuko hariho n'amategeko y'igihugu agenga amazi n'ubwo burere nyene bujaga burimwo eh, rero abantu nuko bomenya amategeko tugasaba ko ikindi nacyo uyu muyobozi abandanya avuga ko abantu babwirizwa kumenya amategeko agenga amazi n'uburere bujaga kugira ngo ubwo burere bushobore gukingirwa koko